Yo tenía un gatito que me cagó con tres, pero me fui con uno que valía por diez. Me cogí a los 20, ya fueron 23. Y me tomo una perco pa' quitarme el estrés. Yo tenía un gatito que me cagó con tres, pero me fui con uno que valía por diez. Me cogí a los 20, ya fueron 23. Y me tomo una perco pa' quitarme el estrés. Una vida de sicario, making money es mi vida a diario. Me gusta la plata, me gustan de esos locarios, de que sacan su globe en el vecindario. Porque todos me respetan, me tengo pero tengo la receta. Lo que da y necesita, Dice lo concreta. Es que es la meta millonaria mi cuenta de millones voy a reventar. Ah, por eso no me hagan perder el tiempo, que yo soy despertada en cada uno de sus cuentos. No van a mentirle por favor una mentirosa que se ha criado y que ha vivido en la gallosa. Nah, yo tenía un gatito que me cago con tres, pero me fui con uno que valía por diez. Me cogí a los 20, ya fueron 23. Me tomé una perro, para quitarme el estrés. Yo tengo mi gatita, ella vale por 10. Le el culo y las tetas antes de los 23. Se tira una fotito en su Mercedes Benz. Y por eso envidiosa ella tiene más de 100. from New York, ey. Esperando y 20 gatas, pero tengo una que vale por las 20. Le gusto por mi mente diferente. Escuchando delincuente de Kendo, Shocker 520. Y me monté en la porcheta con los aros 20. La shorty es fanática del crimen. Yo le pago la uña y los piles Toma 500 miles. Anda para la victoria pa' que me desfile y te presto mi cadena pa' que los giles te miren. que sepan que eres mío, tú eres mi vereta, tú eres mi yo quiero costarte toda la vida, viajar y hacerte el amor todos los días. From New York, ey. Yo tengo mi gatita, ella vale por 10. Le hice el culo y las tetas antes de los 23. Se tiró una fotito en su Mercedes Benz. Y por eso envidiosa ella tiene más de 100. Yo tenía un gatito que me cagó con tres. Pero multi con uno que valía por 10. Me cogí a los 20, ya fueron 23. Me tomo una perco pa' quitarme el estrés. on the beat.